the best music and information. 95 Stan FM. kejadian iki tak alami tahun 1998 waktu iku aku sekolah nong STN siang Bojonegoro gandeng waktu iku aku ono acara ing nganju yaiku nekani acarane koncoku arep perpisahan budal nong Kalimantan waktu mulai soko STM siang aku leren nong gone mbahku yaiku nong desa Kebun Kecamatan Dander, Bujurgor. Waktu iku banjur aku neruske lumaku ing nganjuk karo koncoku sing jenenge Dendi numpak sepeda motor kang sepeda motor wis tua banget lumaku tekan Dander wiwit jam 6 sore utawa sakwise maghrib banjur tekan desa Kedun Sumber, Kecamatan Temayang, aku leren nang warung ngombe kopi karo koncoku. Jarine tukang warung ngandani aku supaya ora neruske lakuku tumuju ing gandeng wis wengi apa meneh dalane rada elek yo maleme malem jembah legi. Jarine tukang warung iku kandhane akeh digal apa meneh liwat tengah alas bengi-bengi bocah loro cilik-cilik pisan. Liyane kuwi akeh memedi khususe nang kretek waduk pacal. Nanging gandeng perpisahane koncoku aku ora kepenak yen turu nang gedung sumber banjur tak teruske lakuku tumuju ing anjuk kanthi numpak sepeda motor kan wis tuwa banget karo kancaku Dendi kelingan opo kang dadi omongi tukang warung mau jarine nek wis mlebu alas sakwise Taman Wisata Wadupacal supaya ngelakson dhisik dening kuwi panggone Cong Aku diceritani Cong Culidin jaman biyen jarene ana wong mati nang kono, pocongé ra diuculi banjur dadi memedi, ngokon mudine nguculi pocongé dadi Cong Wis tekan papan panggonan Cong Culidin tak klakson kaping pirang-pirang. Ora ana kedadian apa-apa. Lega jroning atiku. Banjur mlaku meneh bareng lakuku cedhak ing tertek waduk pacal jantungku kaya copot-copoto sepeda motor sing tak tumpaki mandek kaget iki neng opo sepeda? Enak-enak mlaku kok mandeg ngageti. Sepeda tak jagang. Banjur ndeleng kahanan kiwa tengen ora ana apa-apa. Busine tak copot, jebule ora kena apa-apa. Lampune tak coba ya isih mekan. Liyo liyane sik normal senajan to sepeda tuwa. Bane tak jajal pijet isih atos bukti ora gembos. Koncoku Dandi medun saka sepeda motor. Aku arep numpak imenes sepeda motorku arep tak pancal. Bareng sepeda motor sing mendek kahanan, setire menggok iku mau tak kencengke melaku titik mak duk. Koyo-koyo mandek rasane jantungku iki. gandeng nok ngarep sepeda motorku ono rupa putih sembujung wiwit sisih lor nganti sisih kidul rataniku kebak bareng tak delelengi jebule wujud mayit karu-karuan. Gandeng aku duwe kanca, Dandi banjur tak omongi, yen to dheweke wedi apa ora nek tak duduhne. Jari Dandi ora wedi. Banjur tak duduhne yen to nek ngarep sepeda iku ana mayit semujung Bareng wis seru Dandi langsung semaput. Jukepiye nggonku nulungi Dandi kang wis semaput? Dandi tak gotong nang isore wit. tak ubah-ubah nganti suwe lagi sadar banjur Dandi takon marang aku. Apa isih mayit sing nang tengah dalan kuwi? Jarene mengkono. Yo tak jawab isih, gandeng mayit iku isih semujung nang tengah dalan, nang cedheke tertek waduk pacal. Mari ngono sepakat wong loro nyolati kang wujud mayit iku. Tak solati wong loro. Apa isaku tak waca supaya mayit iku ilang saka ngarepku lan ora ngalang-alangi nggonku kulumaku tumuju ing nganjuk. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى يهدي إلى الرشد فآمن Bareng apa wae sing tak wacake wis entek saisoku mayit iku isih ana kono wae. Kemegelen rasa ning atiku banjur aku sesumbar karo mayitku yen to arep dipangan dipangan ana ning entek-entekno sak sepeda-sepedaku. swara kaya mengkono menawa wae aku leh pitulungan saka Gusti mayit iku mau ilang. Lega rasane atiku banjur aku mancal sepeda meneh. sepeda tak pancal isih prakena pegeling atiku meneh sepeda tak surung karepku ben rubuh saking pegeling atiku eh ora ngerti dilalah sepedaku melayu nang tengah jembatan ning wektu iku jembatan waduk pacal pagre isih mesiril sing sebelah sisih iku pedhot setengah dan sepedaku mlebu kono gandul-gandul nong waduk pacal ning kok ora tiba ora ceblok nong kali anae mengkono Banjur ngono sepedaku muni dhewe. Mlaku oh, dhewe. Kaget rasane ngati. Aku yo matur nuwun banjur iso mlaku meneh tak tumpaki karo koncoku Dandi. Dandi tak bonceng nang mburi. Lah waktu iku Dandi mlengak mengguri jari ditutne sembarang kalir makhluk-makhluk gaib kaya pocong. gendrulan sak linunggalane gandeng saking wedine dandi dan di banjur tak dolok nang ngarep aku senajan nang tetep nyetir sepeda tuwa ku mau nganti tekan nganjuk wis ora ana kedadian poko alhamdulillah iku mau lelakon sing wis tak alami rikala aku sih nang Bojonegoro sekolah nang SPM siang. Waktu ku kahanan dalane sing rusak ning gumugo kedadian kuwi ora nyambangi kabeh masyarakat khususe sing liwat nang jalan Bojonegoro Nganjuk pas ing tetek waduk Pacal.